Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, paní Gerwazy. Tak, tak, paní Protasy. Tak, panie Gerwazy. Tak, tak, panie Protazy.